ญาติโยม งานของเราวันนี้สำเร็จสำเร็จด้วยดี งานของทีโอทีฝรั่งเห็นตัวไทยวันนี้แหละทีโอทีเมื่อก่อนตัวฝรั่ง และเป็นงานรำลึกนึกถึงอุรภาจารย์ ตั้งแต่ชั้นสูงสุดของประเทศชาติ จนกระทั่ง ผู้สม่ำเสมอกัน บรรพบุรุษ บิดามารดาปู่ย่าตาทวด ยังไม่พอ อุทิศถึงเทพพระบุตรเทพธิดา สิงสารสัตว์ทั้งหลาย ให้ได้รับความสงบสุข มีความชื่นเย็น จิตใจของเราก็สมบูรณ์แล้ว เต็มเปี่ยมแล้วอัมโมสเนยสถา วันนี้จึงจับ ใจความข้อสุดท้ายอย่างยิ่งอหโยมจำไว้ให้ได้ เพราะว่าสิ่งที่เราปรารถนา ต้องตรงใจที่เราชอบ พระบาลีที่ไม่ค่อยได้ยินนั้นได้อยู่ว่า ยังยังสมิจิตังตังตังคิปเมวะสมิจตุ สิ่งใดๆที่ท่านจำนงมากปรารถนาไว้แล้ว ขอให้สิ่งนั้นจงสำเร็จโดยฉับพลัน และมาถึงโดยเร็ว ยังยังสมิติตังตังตังเพปเมวะสมิติตุ สิ่งใดๆที่ท่านจำนงมหาปรารนาไว้แล้ว ขอให้สิ่งนั้นนั้นจงสำเร็จมาตามมโนมัยปรารถนาทุกประการและมาถึงโดยเร็ว ยัง ยังสมิติตังตังตังเพปเมวะสมิติตุ สิ่งใดๆที่ท่านจำนงมากปรารถนาไว้แล้วขอให้สิ่งนั้น จงสำเร็จโดยจะพลันและมาถึงโดยเร็ว โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทินธรมโอเลนตังกยานังนันเดวันทันโนเอวัง สวังวิจโยโหวิญญาณสุยยม ทะเลหกันลอยนิตองกันลองเกียเสียเสียกันดังอิโตทะเลอมิเจเกสามบังบุตรทานองอังกัมปันตัวบับวนดันเดินนังกัตตังตุมังกัลังตุบังภั ทินังกายกรรมังวาจากรรมังปัสสังทินังปัสสังทินังมโนกรรมังปะเนียตียนเตียงปัสสังทินังปัสสังทินานิงตวานะลัมวันตังเขปัสสังกินเนยยันโตโมนิยามโมเลสัง กยานางนันเดวันตันเอวังตะวังวิจโยโหวิจยัตตุยยังมังตะเลงอบาลานิตาบันลังเกจิเสบันดาวิโปคะเลงอวิเสเกตัพพะโบตานังอังคามปานตวงกัมวันันเนนุ ปัตตังตุมังกลังตุปังตังตุวันมิตังตุวันโนสัมภวันตยังเยนตังรัมจาริยุปตาคินัง ายกรรมังวาจากรรมังปะทารับน้ำมนต์น้ำพระพุทธมนต์แล้วก็ทยอยกันออกมานะครับก็ขอให้มีสติเโชาดีนะครับตลอดสงการตลอดปีนะครับกินนอนนิงกตวานราวันการเสียบาจางกินเองยยันตัวโมวิญญาโมเองสักกยานังนันเดวันดันโนเอว วังวิจัยโยโหวิจัยยัตุยยบังกะเลงอบรอนิตบอนลองเกียติเสวันดาวิโปกะเลอวิเสเกตามมนทานังอังคับปันโตอัมปมนนันเนุนองกันตังสมังกะลังสุปมาตังกะหุต สิตังสาโนสมงหุนโตยันเย็นทางรัมมจาเลนุปทากินังกายกรรมังวาจากรรมังวาจากินังวาจากินังมโนกรรมังปานติเตวาจากินังวาจากินานิกตวานลังวันตัดเท คันตังยินเนอุนัะมามีมา มหาลาภาอิติบุตทัสสะสุวรรณังวารัชตังวามณิวานธนังวาดีจังวาอัตถังวา ปัตถังวา เอหิ เอหิอังกัจเจยะอิติมีมานมามีหัง ยินอย่าให้บอกยกอย่าให้ร้องโอมอุกอะมุมะมูลมา ให้เงินไหลดองไหลทองไหลมายาได้ขาดอย่าได้บกพื้นหาดอย่าได้ขาดพื้นวังสัพพะกำลังอย่างดีคือเก้าเงินคำแก้วยาได้ขาดเขินถุง ให้เจ้าว้องงใสน้ำท้องในเบาให้เงินท้องไหลไหลเขาเต็มกระเป๋าอึ่งตึง โทโตตัมบังมังกลัง ขอสุปมงคลทางสิ้นจงมีรักท่านตุตามเดวตา ขอเทวดานังปวงจงรักษาสมบุทธานุภาเวนะ ด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงโสดที่ห้นโตนิรันตรัง ขอความสวัสดีทั้งหลายจงมี ตลอดนิรันเทิน ขอโตามบังมังกลังขอสุภมงคลดังขึ้นจงมีรักขันตุตามเดวตาขอเทวดานงปวงจงรักษาสัมปธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมเจ้าทั้งปวงสดที่ห้นโตนิรันตรัง ขอความสวัสดีทั้งหลายจงมี ตลอดนิรันดร์เิน คตุตัมบังดุมังกลังขอสุปมงคลดังสิ้นจงมี รักขันตุตัมปเดวตา ขอเทวดานุกวงจงรักษา สัมบะสังฆานุภาเวเนาะด้วยอนุภาพแห่งพระสังฆเจ้าทั้งปวง โสดที่ว้นโตนิรันตรัง ขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีตลอดนิรันเธอ คนเนอถ้าแตมาไม่สาธุด้วยยังมันจบเอาโยม โชคดี โชคดีทุกท่านเนาะพอนี้เรารับไม่หมดแล้วเยอะแยะ ได้รับพร คือความสำเร็จสิ่งใดที่สำเร็จตามความมโนมัยปรารถนาที่นั่นก็ละคือพรเลย